ikkinchi payg'ambar alayhissalomning madhiysi aytiladi shafqatlik egam so'yimlik payg'ambarni avatdi u xalq ichidan tanlang'ini kishilarning yaxshisi edi u qorong'u tunda xalqqa mash'al bo'ldi yo'riqlik chechib seni yo'ritdi u xudodin sanga da'vatchi edi shundan keyin ey qahramon to'g'ri yo'lga kirding u o'zini pido qildi tiliki ummatlari edi shunga ularga yo'l ko'rsatib berdi bilginki kunduzlari yemedi kechalari yotmadi Allah'tın sana mağbiret tiledi, başkını tilemedi. Keç gündüz muşakka çekip seni tiledi. Sen ömde onun yolu bilen mal, deginini kıl. Onun barlı kaygısı ümmetleri üçün idi. Ulanın rahiti üçün azaptın kutuldurushni tilaydi. U ota-onadanmi mehribon edi xudodan davomliq yaxshilik tilaydi u xudoning bandalariga qilgan rahmati edi uning mijoz xulqi yaxshi qiliqi tuz edi u kamtar muloyim yaxshi mijozlik ayoliq rahimdil sehi qo'li kang edi undaq kishi bo'z yer va ko'k osmon uchun aziz tangri uningga noiti zo'r qadr qimmat berdi u barliq yo'lboshchilarning kattisi edi hamma payg'ambarlarga oxirgi tomg'i bo'ldi uning yo'liga ko'ngil bog'ladim uning deganlariga ishinib xushalliq bilan so'zini angladim ilohim ko'nglimni ko'zatgin qiyomatda so'yimlik payg'ambar bilan billa turg'izgin qiyomatda to'lin oydek yuzini ko'rsat ilohim manga uni yo'l ko'rsatguchi qil